А ты часом не комиссар, а? Не комиссар, с Дальнего Востока, с Красной Армии. Из Белой-Илани? Иду туда. Мамонт Петрович не называл себя встречным и поперечным. Ни к чему ляс точить. Японцев мордовали. И японцев, и англичан, и американцев с французами. Всю мировую контру пихнули в океан с нашего берега. Эй, ешь! Добро діло. Ну, сивий, геть, геть. Дуже ленівий Мерін, стерва його матки. Винтит хвостом, як та хвороба, а риси нема. Плуги тягає за два коня, каби собі такого коняку. А чей конь? Маркела Зоева, мабуть, знаете? Нет, не знаю. А богатеев потилицыных знали? Казаки були со сторони Придівної, з того Каратуза переїхали у Білу Ілань, щоб доброї землі занять. А, ну ведь Потылицыных истребили партизана? Стребили. А Маркел Зуев поставил свою хату на погорелье тих Потилицыних? Єш. Сперва була хата, а зараз ще дом поставили. Два сина поженів, худоби накупили. Землі має більше, чим було у Потилицыних. крупорожку купил, сынокосилки, жатки, молотілку, маслобойню поставили. Геш! В його хаті не погорілі зараз я живу з сім'єю, роблю на куркуля і под воду ганяю за нього. Була у мене своя хата на стороні Щедрінки. Худоба була, де спалили біле хату, хай млихо. Худобу забрали, а мене плетей надавали поганці. Кажуть, ложись, кум, головні, влупим тобі плетей. і влупили. Добре влупили. Мамон Петрович присмотрелся к Хаклу. Как так? Кум головні. Мабуть, знали головню? Був головою тих партизан наших, та й ковалем був ще до війни. Дуже добрий коваль був, хай йому на тім світі м'яко буде спати. А как он стал твоїм кумом? А так, ще в 14 році в травень жінка моя гарпина прийшла к нему в кузню, щоб косу склепав. Стал он клепать ту косу, а гарпину попросив роздавать нехі. Один був кузня. А гарпина моя, бодай є е, комар, тягості була, геєш, скільки раз рожає, і все не так, як треба. Ще на другий год, як ми поженилися, родила хвороба під коровою. Івась вирос. Добрий мужик, геть, геть, сівий, но стерва. А після Івася родився Павло. Жили ми ще на своїм хуторі на Полтавщині. Під саме Рождество случилось. Парубки з дівчинами калядували, і моя жінка з ними калядувала, а потім, як схватить її хворобу, а парубки з дівчинами хохочуть, стерви, катають її по снігу. Вона вже родила, а еге ж, так і принесли в хату ряженую із дитяти. Мамон Петрович все вспомнил, но терпеливо слушал быль кума, потягивая японскую сигаретку. І в кузні головні случилось, схватила гарпини, вона скручилась, Хвороба кричить головне. Ой лихоч, козові, каже, якусь бабу чи старуху родить буду. А еге ж, головня туди-сюди, нікого нема. Заве на помощ тих староверик, що двома перстами хрестяться, а ні, відьмики не йдуть, бо їм ніяк нельзя по їх дурной вірі принять дитину від баби, що цирку входить, бодай їх комар, а то Наші щедринки біжать далеко. І що ти думаєш, добрий чоловік? Тут головня сам прийняв дитячу у мою жінки. Геть стерва. З того і став моїм кумом. До білих він був головою ревкома, куркулей смолів той продразверсткою. Добре смолів. Так праздник чи шо, він вже подарок своїй кресниці несе конхвета чи на платье чи сам зробить якусь диковину. І дочка до того полюбила його, що до сього роки жде. Не прийде ліг, кресний тато. Где мій тато? каже, чи скоро прийде? Ждет хвороба, вумне да красиве расте, Дівчина, а ж, дев'ятий рок під зліта. Она вже картинки малює, буквар читає, мабуть, мордописцем буде, а? Так значит, есть хоть одна живая душа, которая ждет возвращения Мамонта Петровича. Как он мог забыть про крестницу Анютку? Да и самого кома Ткачука не узнал, бедняка из поселенцев Щедринки, Анютка. Нет у Мамонта Петровича подарка для крестницы Анютки. Да он и не вспоминал про нее. Для Дуни складывал в мешок диковинки из японских, французских и английских трофеев. Для Дуни тащился в глухомань за три девять земель, хотя и сам себе не мог признаться в том. Снег все так же метет в кошеву, лениво шлепает копытами мерин, ни рысью, ни шагом. Под докой кто-то пошевелился. — Как тут партизаны живут? — спросил Мамон Петрович, только бы не думать про Дуню. А их перцем посытят, тых партизан, — плюнул кум головни, понужая Сивова. На каждой сходке выхваляются друг перед другом, хто з них був главнейший, умнейший, храбрейший, а того не розуміють голови, що всі разом були не вумніші, не храбрейші, а як ті зайці, трусливейші, геєш, <laughs> та його поховались від мобілізації, і, як тільки у білих була гулянка, чи що, вилізали з тайги ночі, кусали білих за ноги, забирали у мужиков худобу чи хліб, и опять ховалася у тайгу стервы. Мамон Петрович готов был выпрыгнуть из кошевы от подобного поношения красных партизан. Как так, трусливейшие зайцы? А як же, зайцы? Колчак як правил, так и правил бы, каби не Красная Армия из России. Вот ты добрый человек с красной армией. А тебе известно, напомнил добрый человек, что вся Енисейская губерния горела под ногами колчаковцев. А як же? Горела. Красная армия подпалила. А партизаны Я ж говорю, ховались стервы, потаечи, позаимк, налетали на тих білих. Коли білих було мало, чи совсем не було, а мужиков грабили, скотину забирали. А зараз похваляють, як вони завоювали совєтську власть і грудь себе б'ють кулаками. Глядите на них. Тьфу! У Мамонта Петровича дух перехватило. До того он разозлился на кома. Как можно так говорить про красных партизан? А кум Ткачук зудит. Кабы у того Колчака було чим заслониться від Красної армії з Росії, він тих партизан зловив би і стрибив би. Як чони стрибили банду Ложечникова, і самого Ложечникова споймали. Эге ж! А тебе известно, кто прикончил карателя Исаула Потылицына в Белой Елане? Еще раз сдержанно напомнил Мамон Петрович. «Евдокия Юскова стребила», — ответил кум Ткачук. У Мамонта Петровича папаха съехала на лоб. Так он тряхнул головой. «Ти це ж така дівчина, коли її знали». Эге ж, хай ей сон сладкий снится зараз. Кум Ткачук покосился на человека под дахою. Мамонт Петрович не заметил взгляд кума. Позвала партизан головні на масленицю. Когда той поганый Исаул Потелицын со своими казаками гульбу устроил у Белой Илани. Эге ж, а Евдокия припасла гостинцев для Исаула, бомбы, пулеметы, только рук не было гукнула партизан, а у того головні чи десять, чи пятнадцать партизан осталось живых. Сгибли все. Белые. Стребили. У Мамонта Петровича не нашлось слов, чтобы отмести навет на его славных партизан, а кум Ткачук, не замечая перемен в попутчике, дополнил. «Це ж такая отчаянная голова, а ешь! Сама бросила бомбы в свой дом, где гуляли казаки. Тут и партизаны подмогли. Ох и лупили! Пять домов спалили в ту ночь. І втекли на Єнісей, бодай їх комар, і Евдокею бросили. Во голови! Мамонт Петрович промолчал. Сам кум Головня, продолжал Ткачук, когда уезд заняли партизаны, Евдокия возвернулась в Белую Лань, говорил, что она была главнейшая по стреблению карателей Потилицына. І я ту реч слушала, геш. Дуже гарно говорив кум. Такий він був праведний чоловік.